حسن نتلت الشيبة وشي سي توفيق تلاقي هي موت الله جانب نتلت الله حسن حبيز كل بقاعدة عبادة عمال الله هسي تعاد حبيزي نتليت أدي شونا رمضان موت ولله الحمد الله هسي قدية بريتسبوغو شيء شيء قروني بلوغ رمضان رمضان موت نتلت أدي شوي بقيلة نعمة عظيمة قدية بنعمات من وفق لها فقد حاز خيرا كثيرا شو وګونیږي هب رمضان موتصل قال کویږي هب رمضان موتصل عبادت عمل حبيجي الله جندي توفيق كون جندي سخي كون جو چاغوتون هيوچوگی لە ئەلاس خودی تێجنگێکڕە ومن حرمها فقد فاته خيرا كثيرا شو شو نجي لا إبرامزا موتساش عبادة عمل هبيزة أولاري بقاعدة جوكون هيو شو قيلة كودية بسكسي خير جندة أسا أروشي سلف الصالحين لين تلتا أبو لين نتدا تسيري روك أرال بسر بابازو تصال أرال وليزا بي الله سبحانه قدر العدم أرال ილრუკანილად ადე რამაზან მოწბაჭუნ ხადუ ცუცა და ჟუდოცა როხელ ბიჩუნილთუნ ცუცა და ბარქულილთუნ ჰეზ აბულებუ კანილა ალლაჰუმმა ყად აღალლანა შაჰრუ რამადანა ვა ჰაბარ ბიტერჰან ალლაჰ ჯინდიდად ადე რამაზან მოწბაჭანა فسلمه لنا وسلمنا له جال صح سلامت کو هب موت الله جانب دوت سهره دیل هب موت الله جانب جندت عبادت عملها بيزه وارزقنا صيامه وقيامه დუცადილებით ერჰან ჟოდოიერის ყიტლე ჰებ რამაზანას კალქვეზე ჰებ რამაზან მოც ჩაგო ჰაბიზე ვარზუყნა ფიჰი ლჯიდა ვალიშტიჰად ჰედინგობით ერჰან დუცანიჟი იყლე რიზყეთუნ ჰებ რამაზან მოწალა ჟანებ ჯედეცა შიკალ ამალაზა კვარტე وأعيدنا فيه من الفتن هب موتسالا جانبت إرهان الله دوتسا جاو كينال نجي فتنة على ساتسونين أبو شيخ غزغدين أبو لوك أراب шайгуро ниғузда халибук анила рамазан муцасу хирахи шайгуро ниғузда бичулебук анила таде анав аллаҳас ҳағаб муцалла жанил бусурбабази ҳабумбуги удия кири كوديب خير عميرة بشكلي هي موت صلى جانت أدي عنا الله سريشتني الرحمة الخالي لوك أنيلا هي موت صلى جانت أدي عنا الله سنكي عقد هارون خالي رزق وخيرات هزو غزا خالي بوك أنيلا شاي شاي قروني هي موت صلى الجنة سنوت براهولا جوجا حسنوت براخالا موت صلى فينا نجي شيطان الله رخصي درالا هي قيل رمضان موت للأمة الإسلامية ربيعها исламия в уммата султади бачара их бугила рамазан моц яъни тетала тинабни гигойт хет их тазамана хам букуна хединан бу сурба беги исламия в уммати тихале боц мугила рамазан моц максимуха вали хайрати суқуха хе бугила тинабни гисит ал амала зу бичахиси хабуле базар фала шахра афдала минх рамазан моцала сахирияб цӯҳуниги моц ҳеҷ удина шуватсал ҳе моцала жаниб ҳабураб амалал даса цоги моцат ҳабураб амал киданиги хириyaби ҳеҷо فهو بحق غنيمة للمسلمين رمضان موت بوغيلا بسرما بسربا بازو قدية بدولة بسربا بازو غنيمة بسربا باز جيب شاهد گو جين دسام خير بوسي دي كولب هي بوغيلا نتلتك هنا نجيشلك العمل الحبول بزمان ये बुगिला अल्लाह हस्ते इने खेत्सबान अल्लाह हसुके अगर हिजे बोत तरल अदम अजु बाजार बुगिला हे रमजान रमजान मोच मुगिला मुमी जबिच अहिच अहियल दराजा लजिन सशुद हबुले मोच दिन असुबत सल हले जक कानित रुगो रमजान मोच इतलेत अदि बचाना हे बुगो कुदिया चुगिनो खत अल्लाह हसिने इतलेत सलेत सबिजे कोले जो रमजान मोच बुगो बिशुन खिरिया मोच शाय शाय गुरो नित अदि अनो अल्लाह हसे मोच अल्लाह जानि ब्रिश तना कुरान शाय قد يعنوا الله سهيب متصلا جانب كل الألال نكيدا فريزايا الخنهارونا شاي شاي قروني أورغ صلى الله عليه وسلم سهيب متشاقو هابون رادات قدي واقون نكيدا كاكال ران الله سيشيك أبعمال عبادة هابي نكيدا هيب متصلا جانب сунат мекуна шай цогинуха шай гуру ниҳе мутбуго нике царара дуа аллаҳ аз қабул ҳабулем нике цабура хикаби аллаҳ аз ац ацке аза аза гинуха сикин ҳабулем нике даражаби аллаҳ аз рухи ҳабулем мот ҳе мутбуго аллаҳ аз нике мунаҳал чури яке сабаб хумбуге мот ҳе мутбуго ади анав аллаҳ аз киннабниги таалида жане ругил қоязаса бишшун ҷинсат аса бишшун хира ҳабура мот İmam-ül Buxariyəs hədis bir üçün radiyallahi anhu yəs Əbu Hurərə fidəssən Avaraga sallallahu alaihi wasallam as'abunila idza jaa ramadan ramazan nutbach arab mihat futihat abwabul janna aljannatu nutbirahu lila wa ghulqat abwabun nar jujahatu nutbira khalila wa sufidatish shayatin hedin goshet abigira khalila bala hedin aswatsal aljannatu nutbini terahun rugo jujahatu nutbini terahan rugo niteta waswas kez habul shet abigi allah asil mutalla janir ruh kunel rugo insan bit arab haqq abnu قدسان من قبل نطاكي يسيشاقو سبابو جيلا بشون تبه سبابو جيلا الشيطان إبليس إي أبيزي سبابو جيلا غوشي يسو فشل حدود زبي سب أبيزي سبابو جيلا غوشي يسو نفس أمارة بسو فشل داشون غستا أمرو هبوليب بشون إخوك قدية بشون إخوك فشل بو جيلا الشيطان إبليس هب موت بو جيلا الله الشيطان إبليس جنسه بوخ کرا رخصیده برا موت نیکه دک اولی لا نیکه گو نفس هدن دیگی چیزه هل کشا هم ازا بگیتون الله هسته رو سینه هی بود دراو چی هسته هیدین گو تباره تباره نیاز بیتونه بو گو واثیلتین ابل و اصحاب السسان حدیث رضی الله عنه اوارگس ابونا صلی الله علیه و سلم انزلت صحف ابراهیم اول لیلت من شهر رمضان ابراهیم اوارگسو قرشت ارال الله هسته رشت ارال анчал рештанила рамазан мутсахуд отсеби сепсурдояд ва унзилати таврат таврат аллаҳ аст рештанила ли ситтин мадад мин рамадон рамазан мутсахул ан тлабизеб қояст وأنزل الإنجيل عساق إنجيل الله سريش أنيلا لثلاث لثلاث عشرة مضت من رمضان رمضان متصف سته قبل القياس وأنزل الزبور زبور الله سريش أنيلا لثمان عشرة خلت من رمضان رمضان متصف أنسيتها قبل وأنزل القرآن الله سريش القرآن قريش أنيلا لأربع وعشرين خلت من رمضان رمضان متصف ان قبل القياس إنه الشهر الوحيد هي هبوغيلا شعالدا جانبوغيب تسوموتسخا الذي جمع الله فيه من الخير والنور والهداية ما يسع العالم كله أدي أدعنا الله إنسانا ستويت الجي إنسانا سهداية كي إنسانا سنورغي ريش أرموت هن ابنغي علامة تجيب علم هل دينا شوات سال تسوغي تسوشاعي الآن نتلر عمرو يالد أسا تيا سنباج نتلت أدي نتلت بوك أرب باسريا بسونغي خيسون أدي أدعنا الله سو وديا نتلي بوغي منا шибав чияс ҳечо цӯҳунаги чижу муна ҳалдаса хасахну худ улеву шибав чияс убукуна араб цоналда жанеб жингир қоқоит ад ҳабурав эҳ титрад кинаб ниги нитлеца ҳабурав шинаб амал нитледа бад хизе бугед метел қиямасе қояд аллаҳ ас нитлед ҳисаб суал боз улеб қояд аллаҳ мақсад кӯзин аллаҳ аси ҳересе бицинин абу нитлу ҳараб қояд სოჟო იახნიგი ნიტლეცა სადაყადე ბე კონტურა ბაშრაბ ჩამას თაკასლო ანასე ფირინიგი ნიტლებუ კარაბ ანიანი ქედა ქოლე ყოია ნიტლედა ცებე რაჭუნე ტანჩა ჰე ტანჩა ყვან როგო ჰე ტანჩა გერუგო დინაშო ვარცავ ნიტლე ჰესაბ ჰაბულა ჰე და ასარ ბი ჰესაბინ დაყიყ რა არა ტანდე შორაბ ჰესაბა ლაშო მისყალუ ზარაინე ქეცა აბულებჯო ჰე გიბუ ყუნა ჰე ტანჩა ზატარა ყვან ჰე ტანჩა ზო ჰეფისა აბულე ყობუგო ნეთეცი ბებუგე მეთელ ყიამა სეფყო ჰეშუ მაიზაბუგო ცოგი ცოგი ჰესაბალას ჰება ტაბა ხოლე ფუცბუგო ინაჰუ ჰესაბუ სიდყ ჰებ ჰენი ბაბულე ჰესაბუ ყუნილა ბიტარა ჰესაბუ სარაჰა რაალა ტანე შორა ჰესაბუ ლვუდუჰ ჯინდა ღორთ ბიჩი ბიჩუნგუტ იჰეჭე ლა ქადიბ ჯინდა ღორთ ჰერესი ჰეჭე ლა ღიშ ჰილა ჰეჭე ла хадиъа ва ла тахайюд хедин гу хила макру аллаха саби чугун нитеца хабура амал ал дарин хон аллаха сметел қияма се қоя хите хисаб хабул ко бугила ал инсану яъламу илма ал яқин ши бав чи аст дар хава жинди ца цоги чи асе хереси «Э, бицин бе хул хиха хереси ги бицун о чи аст дар хач кун жив го худ ул хил хазе ул адам аст шай го чи аст талат хида го мақсади кузе ул хереси ги бицин о си хила гайзе ул ama insanas bajarullar robugila jin itsago jindirgo nafsati heresi bitsini. Ulakida nafsati heresi bitsini. Нафсати бичин ананиги Аллаха сеҳриси бичин ҳебугила шайун яътадиру фиҳи инсон инсон иътизар ҳабулеба инсон аста бажар уларилат ади ану Аллаха се ҳриси бичун шай шайгуру ниқоб қояд Аллаха сочи аста сери козугила гуд анчал гудат адру инеругила кина гонетер амал хасия нитер нуъзал фунру инугила гуд қояд нитер гон нафс нитер гон лугби шибаблагат амезе буго Аллаха ахазе Hedin sidal yabagi alayna nitadat adabugila hamut sala dani chay habule rugil adam urugnis qasid otsebi sel sorda bugo an nasala anfusana madha qaddamna qasdi asa qabayi kuni ketsi qiskolin ketgo nafsazda nitetsa habura fit al amal shijo madha faalna shijo habura islamase Мада кулна нитца шибра ибицарам мада анжазна нитца аллах асиуло шибжо барав шибжо ихабура мада такабна нитца кини намунахл харурал мада дахарна нитца нитлерго метерго қиямасин қояш аллах ундан нечаладе нитлерго нақ шибцунун тарам ჰედინასო ალანე ტესნი ჩეგო ტურა მეხარ ნიჩედა ხალინა მეთე ყიამასე ყოა ნიჩედა წერე ქეზე რუგილ ყოთან ჩადა ჰედინა ფესაბ ყამბუკინე ბუგე ნიჩერ ჰედინა ამალ ყოა ადრათი ზრუგან აბუ დინასუვაცალ ნიჩედა ბაჭუმუგე რამაზან მოც ბუგო ჟინდა ასკო ჟინდა ჟანი შიბა ბუსტურმა ჩი ხალფინე ქოლე მოც შიბა ბუსტურმა ჩი ურგიზე ქოლე მოც جندر قو حقا شدكي إسلامية الأمة تشم حقا شدكي نتأمل حالنا نتلتسا بيكرو هبيش كلنا نتلقو نفسه نتلقو حلسه وما نحن عليه من أمن وطمأنينة الله هس نتلقو رجل رحاك الله هس نتلقو رجل عدولي شيء الله هس نتلقو رجل فيك أب رزقي الله هس نتلقو رجل فيك أب عمر معيشة ونتذكر نعم الله علينا هيدين ونتلدرك أشيس إلى الله أسنتلي تلورا نعمتها حيث حرم أقوام نعمة بلوغ رمضان نيت الحمد لله الله أسنتلي نعمة نتلوم قصة تراويح بازي هم مشكت هذي راجين الله أسنتلي عمره تنبغو عمير العدم الرغو الله سب قدية نعمت هذا سمحروم هارورال جل خار العدم جل أر العدم قصدي هم زمان تل أسكو هيش العدم هيدين تدان تلت الله سي ريت سبيس كوليلا هيدين خلال فكم من أشخاص صاموا في العام الماضي كان شيء دين كل غرت هوك أرى غرت إسا نتلت صدق ألقي كورا صدق تراويح برا شيك أب عوان الهارورا كرار دي هل جاقا إسا كرار دي لا هلو جلا جاق رات لدى غرت وكم من أقوام الصحة هدي كو كان شيء دلوك أرى صح سلامة كو غرت إسا ألقي كل تراويح كبالي إسان صورس نقولي أنتبال جيو نقي هوكون جيو ألقو يالدسكي تراويح بيالدسكي هوك أرى چي چان دلوگيو هدين في تلدينا شو واتسال تسوقي نتلتسا خاسكو رمضان موت الله جانب فيترو حبيس كولي لا نتلقو بسور من الدين شو واتسازو إننا بحاجة نيت حاجة لا هل عدام أزو أرغ الهبيل دي شاي شايقروني أورقس أبو لبوغو صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد مؤمن زبازو بسور بابازو مثال لا تسالو تروت لخين هي شو سو قلقلا يسو مثال إذا اشتكى منه عضو هم قلقلا يدسا سولغا زيغاردناني سولغا أنتاني عس أنتاني تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هيك اون طرف لاغايا فعلو ديلا تبارا بو قلقالا يا سردو گيبو چوليلا تبارا بو قلقالا ده ها اون تيگون توليلا حالي قولي غو بوگيلا شيبا بوسن ما چيا سوجا سوسال ترك ان كل مثال هيدين گو اوالا گس ابو لبو صلى الله عليه იგო გუსურმან ჩია სუმი სალბუგილა ცობარა ყედა სუმი სალ გამაჭ განჭიცა კუყეჩულა გო ბუკუნილ ადინ ჰედინა ცუცას კოლელ ადამა ურგილა გუსურბაბი ცუცას კუედე კოლელ ადამა ურგილა გუსურბაბი ნიქედი ხულიდინა შუაცალ ნიქერ ვაცალ ნიქერ დინა შუაცალ დინ ცოял გუსურბაბა ჯაყა შამინ აბულ ებრატალა თოლი ბუგი აყუბა ხასკო ჰამოცალა ჟანი جاب نيت الحمد لله رحت رحتها أروجو هنر هل عدم لين أبو عذاب سوت روجو هل عدم زت أسان خذو للسامالو تاقي وير تالو تاقي ريت شلي لكتا بيجي هشو هارات يبوجو رداوي قصيدة خيقات اجغون هل عدم روجو لغو هيمال يتيم هرول روجو روتشا بقولوغو خود إز هارو لغو خيرات أحيا العدم زي عذاب عقوبة لبوغو رقص أزاد أزا تشيقا إبكيز هارو لبوغو هل عدم زو منه بوجو аннахум қалу ла илаха илалла жедер аллах цобетер ханугин абу расу хели хебс хежо хебра исабахм хел адама зажа ақубат хеле руго хедин годин асуватсал нис дунё асу до сара қат итам ма хат нитет батула ара канин абу лебак бурмаин абу лебак жа нитет сикуни сизда халале жо машки тажани сагу чиват из бехула ибат батале чи хедин рат бук дин асуватсал бусур ба базурат жақа бузи бузинал абу лил адама будистас قۆنرالی هێل عدەما هێل عدەما یاسمیە لەسەم قەتی قلێچ یا گازێت هەتێ قالێچ تلێژە لەسەر ئەچینێچ ئینترنێت هەت قۆلێچ هێل عدەما ئازا ئەزار کون نوس نوس کون خاص و هەلب ئەخیری سێمۆت سەدەژانێ کوتار کەڵدا ودي بعقوبة طول الرجو هي العدم زي هي بوزينا الأول شعات هي بريزيدنتين أو نوك شواق واقن هيس أيز جي أونا جديرة تطول بسور بابضو يدي سنة حب إلى هب ممكن أدلا بورون إزي أني باكت إلى هيدين بوسوبا بيروب دينا خلوات سجاقا ينبغي علينا هيدين خلال دين نتلت أدى بوغيلا نتلت شيد باوچياس جين دا باجارا ربجو هل عدام زي حبيزي جاقا خاص كون نتلت حبيزي كولب شيب الدعاء دعاء شاي شاي قولوني هابوغو دعاء يا هابوغو الله هسي حل حل شموت الله هس نتلت دعاء قبول هابولي رحمت خيرات نتلت قولب موت أولا قس أبو لبو عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن حق هم دعاء بقيلا مؤمن شيء يسول يرام هيدا عن سكر إذو أرميارات هنجي راكيت هيرات هنجي سامالوت هرات هنجي نتلت بيخو لبوغو مؤمن العدام زي الله هستول برهنتي إلا جاني بوغو كودية باش كوشي بوغو أولا قس الحديث صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن دعاء بقيلا مؤمن شيء يسول يرام هيدي شلادين شواتسا نتلت дуа ҳадис кола ҳел адамал рук жақди нашувад сал ислам гирихун ислам алай данди хиқги кун ва тарабат адаса ва тарагусур мачит аин хавизин абу нига тада хабуле буге мел қанчи лазу рагуда данди чун ислам цунел луга адама у динас ва цахел жахнит бала хизи россия ин ал хукумат аша хиф сирия другел бусур ба бич цуни бусур ба би гуни гуризе башар ал асад ги цуну хесу хед низам ги цуну чан ва рагу гама бит араб чан самолет тарик улугел кида анам имера би рагбит уле буге амма жахнит лес бусур ази суад الأصحاب الذين ماذا قدمنا لهم لكيت قدر شيجو هورانا جانتلر أكيد هجيج أسامل هجيج أدوزيد إزقومي هجيج أو بيشون تينتلر وجوتين الدعاء سلاح المؤمن دعاء المؤمن شي شيء أصل يرى جانتلر عمري ستا دعاء هولا شيء دعاء هلالين الله واش نجين دعاء قاين دعاء قاين جو قبدي ناس واتسا دعاء نتلس رات انا تي أني أكرر نتلس هاول جو هيدي الهدا خاص كو كها مطلع نتلس كولا هيل هل بابا بابزي الله بهن تلين أو نهل عدم زين دعاء بيجي مصعب ابن سعد أبله وأصحاب أسبيش منوغو رأى سعد رضي الله عنه سعد ذي كانيلا جيب جيوغو خا تشو بسرمان چي استسا اوك اوخم ادي عنخم غو بسرمان چوك انيلا تداها زعيفو تنجي اوارغس ابنيلا عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ножее кӯрбақиги ножее берҳен ки толила аллаҳ аст ножее да хурқи бугел заифал адам аст дахм жатта гусул маъна буго заифал чи аст табис олежо дуа бугила ҳе дуа аллаҳ аст қабул гиҳабуни ке берҳен ки толила ҳе ниҷо буди насуватсал дуа цугиги риваятал ҳадис буго иннама янсуру ллаҳу ҳазиҳи лумма бидаифиҳа ҳақ сумут адиану аллаҳ аст ҳаб уммата фи кӯрбақулила ضعيف وشي أستاذ هون бидаъватиҳим ҳесу дуъалатун ва салатиҳим ҳесу какалатун ва ихлосиҳим ҳесу бадсадаб ракалатун бадсадаб ниякалатун ҳед инҷо бугди насуватсал тетал бачо муҷоги буго рамадон муц аварагас ки салаллаҳу алайҳи васалламас ҳабмуз аде бачара мехас абула анила аллоҳумма аҳилҳу алайна билюмни валиман битер ҳан аллаҳ дила ҳаб ҷендилет ад баккараб рамазан муц дуд сабаккарафун ҳабе дила собгун duhet se bak tarafun habedila iman gun, duhet se bak tarafun habedila sahli gun, salamati gun. Hilalu khairin wa rushdin, Rabbi, Rabbi wa Rabbuka Allah. Singi moc atlukti vallahun avaragas avul anay sallallahu aleyhi wa sallam. Şikhiyasul moc durgi jindir gibi erhan. Su Allahu bin abu. ҳединан аварги вохулук арсаллаллоҳу алайҳи ва саллам асҳабзабиги рохулук ара моцбук динашуватсанетлет албачун нитки шибавчит иҳази кол динашуватсал рохқизи кол динашуватсал нитлетса жақаласа қанига табис кол динашуватсал كل دينا شوات سال نيتلتسا هبيزين أبو نقخي بات كنتم بوك أرى بين أبني جيتلك أب عمل قصدي أسا قنيغا تلاو نيتلت باي كيس كل هايزي نيتلت هدرو قرآن تسئل إيشكو براتين عدم أزوروغو مثال تلاك الكل شيء أسا قرآن تسأل اليوم ها أربع قصد سان باي كلا يخني رزما قصد باي كلا يخني تسمو تسيدا سان باي كلا يخني تروق بان طلعو خدو باي كلا ها غادينا تصوير فالشي وشي أسليك أب عمل وبوك إبليس أسل نوخ إبليس أنقول شيء أستا هبولي بوك إنه بوحيو ها غادينا تر عمير ألوك نتلت دواي شان نتلت زمان رمضان موت هیچ ابلیس شد ای رو کنو کو قصدی اسا قنیگا تای شی باوچی اس ان شاء الله هبا اخنیگا یام بیتر هن الله دید سببی خیده بوگو دوی اطاعت عبادت هلدا دون خود زیان ایز اون نیگا یام نتانس قطرا قنی نتر قش عمر باتی جونی هب را عدتون نتی خاصات هذو ان شاء الله متر الله سيرا قطواش هب رمضان موت البات ان تو خر عيدنا في واتساب نتي تو ديرو كنت ادي انا والله итлеи халеб машкит қачъат қачъат сайра таун аллаҳ аса ҳар машкит шиба чи аста шиба генуш става кина қаъидаса ҳар машкит букаран ауфа ҳар машкит иколюк ана ҳар машкит азан ма ҳаққумук ана ҳар машкит аз гот амуҷатурун рук ана қада хун рук ана чи жани вач он хаду жани тӯни бутқлар кутсук ана машкит асту алҳамдулиллаҳ ҳар машкит баъз кӯмек он терос утлас адам атса итлер бо улуқ атса дуа анисам шибниги кӯмек ҳеҷ кун машкитал райгибуго хеб машкитал жане бусурба базакак бале ақан машкитал қачагибуго бишшун хикаб амал аз даста цояб аллаҳ аснетлеши бав чиясе кириги қолед нит хун хадуб гичи хани жани барав шинав чиясу какилги кири гов чиясу кири алдаски каме чон нит хадуги бачини кунжо буго машки тарай ади ана аллаҳ асабулуго иннама яъмуру масаджид аллаҳи ман амана биллаҳи вал йоми л ахир аллаҳ асул рухзал машки тал ци харул л хилбал л адам ал ругила аллаҳ астаги ахир қаймасе қоялдаги иман хур ал адама аввалага саллаллаҳу алайҳи ва саллам ас хадис ал бисуне буго имам бухари ас бисунуго ман ман бана масҷидан ябтағи биҳи ваҷҳа аллаҳ чӣ чӣ бугуниги дила аллаҳ ҳасти улу маҷгид банд бана аллаҳу лаҳу митлаҳу филҷанна аллаҳ ҳастила исие ҳе дина маҷгид палила алҷанналахун ҳе дина бин аврай нетет бичис пуларо имена нетет бараб қаъидат анцик игуна шестук маҷгид аллаҳ ҳаст нетле балин абун ҳе буго аллаҳ ҳаст нетлее нетле цо банани цо толин абуле маъна нетле тала аварагас бисунук сал ллаҳу алайҳи васаллам алҷаналда ҷанеб цо рото анасебат дунияла ласхия букин эдин седани ке самашки қачамуго хаб машки тахи кёрба қарошина чи асе хад анасебат букине буго хирахи гици карам иншалла мекерник алла сера қараб қоят то ажаиба дожо бук дина суватсал тут сиялда шаҳар буго истанбулин аулгоро дада фатихин абули район буго хеб район ат буго цо машкит машки тацал дигуго санки ядимин ав турецки мацалха нитле мацал бу синхабуне жин драк алколила жив пхананин абулеб цару хеб машки тасу я эме чи асу ажа эти кол жого шайда дилго гудина царго машки тасхурин абун архан мухаммад алин абулев туркажу исламияв тарих чи ас кале гуго жин дилго эхалда гоб машки тасу қисса гоб э, Стамбул асту хагаб района дук анила умру хабулю цучи. Устад саги бук анила хайру дин афандин абулю чи. Хагаб чи цинги риида бук а хасала бук а базарат асан тукат ас усан витлан кун ин шина ке бад эт эт эт ажали хулюк ан устагуа пик и ханги ани акар кажали хулюк анила. Цинги хагаб ю ани акар уго бос ани акар уго чи ас аулюк ан джиндиргона садат. Ях, ханани кулли джи бурак адан ан хаа. في vaxt qulib سبع sib'arəsin nəqhülük عن الغسل فعني زمان أم غسو هانشي هاغب داني بقرر بقرر بقرر على سين غسا بوسن هاغب على سالقليع عشين جوجون غوشي يسا مشكيت بانيلا غوشي يخانا غوشي يسا مشكيت أتصار فلو تيني عدم زا سانكي يدين جيدرك أتكولي جو خانانين أبون هاغد يتصارو مشكيت هوغو هي مشكيت أفسورات هليه як ох гур машки талҷани як удуд амару гур машки ташук машки талдук иго меҳмалги ҳединго деҳарахон машки иго меҳмалги жани бачин ҳаура қадалги машки талҷани ка казратушин чаъзуқки балаҳе ғувчи ясу бад садабнигатки ғувчи ясу аллаҳ асу ҳинқиги аллаҳ асу субо адад хоистунечбуски иншаалла раҳмани тес метир хасте аллаҳ субҳанатан бицина алла хухра ҳукма азу ал бихи ясу адин хихираш асу иншаалла раҳман أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين